Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինում ընթացող Գեղասակի Եվրոպայի առաջնությանը Հայաստանը ներկայացնող զույգը ռիթմիկ բարից հետո վաստակել է 65.58-րորդական միավոր եւ զբաղեցնելով 14-րդ տեղը իրավունք ստացել մասնակցելու ազատ ծրագրին։ 27 պարային զույգից եզրափակիչ փուլ են անցել 20-ը։ Ազատ ծրագիրը կկայանա այսօր։ Տղամարդկանց մենասակի ազատ ծրագրում հանդես է եկել Հայաստանի միուս ներկայացուցիչը Սլավիկ Հայրապետյանը։ Ազատ ծրագրի համար Սլավիկը վաստակել է 100.9-րորդական հերթական միավոր հայ գեղասահորթի միավորների ընդհանուր թիվը 167.84 100-րդական է։ Նա եզրափակում է մրցաշարային աղյուսակը։ Գերմանիայի առաջնության 19-րդ տուրում Դորտմունդի Բորուսիան ընդունեց Ֆրայսբուրգին եւ առավելության հասավ 5-1 հաշվով։ Դաշտի տերերի կազմում երկուական գոլ խփեցին բելգիացի պաշտպան Տոմա Մենյեն եւ նորվեգացի հարձակվող Էրլինգ Հոլանդը։ Բորուսիան 40 միավորով երկրորդն է եւ 3 միավոր հետ է առաջատար Բավարիայից, որը մեկ հանդիպում քիչ է անցկացրել։ Ֆրայբուրգը 4-րդ տեղում է 30 միավորով։ Ֆուտբոլի Անգլիայի Պրեմիեր լիգայի 22-րդ տուրում չեմպիոն եւ առաջատար Մանչեսթեր Սիթին այսօր կընդունի Չելսիին։ Մանչեսթեր Սիթի-Չելսի հանդիպումը կմեկնարկի տեղական ժամանակով ժամը 16:30-ին։ 21 խաղից հետո Մանչեսթեր Սիթին 43 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը, Չելսին հետ է 10 միավորով եւ երկրորդն է։ Թիմերը նախորդ անգամ հանդիպել են ընթացիկ առաջնության առաջին շրջանում։ Լոնդոնում Չելսին պարտվել է 0-1 հաշվով։ Իտալական Ջենոան գլխավոր մարզի պաշտոնից հեռացրել է Անդրեյ Շևչենկոին, հաղորդում է ակումբի մամուլի ծառայությունը։ Ուկրաինացի մասնագետը նշանակվել էր 2021 թվականի նոյեմբերի 7-ին։ Այս ընթացքում թիմը 11 խաղում տարել է միայն 1 հաղթանակ, 3 անգամ խաղացել է ոչ ոքի, գրել 7 պարտություն։ Շևչենկոյի պայմանագիրը նախատեսված է մինչև 2024 թվականի հունիս։